A, znači, na jednoj stranici od prilike je govorio ukratko spomenuši samo dva hadisa a, koji se tiču znači ove tematike. Ali budući da je pitanje a, mislim mnogo komplikovanije odnosno bolje kazati mnogo bitnije a, od onoga samo što je spomenuto nužno je ovo pitanje malo podrobnije pojasniti međutim prije pojašnjenja ovoga pitanja a, neophodno je napraviti jedan samo kratki uvod a mi danas kada govorimo o šerijatskim propisima imamo priliku da čujemo da ljudi smatraju određene propise kako je to nešto nebitno, kako je to nevažno, kako ovaj da je poslanik sa osam živ ne bi pridala o tome pažnju i tako dalje. Pa imamo jednu podjelu koja je jako ružna, a to je podjela na lub i kušur, podjela na, znači na, na plod i na ljusku. Pa kažu za neke propise da su plodovi, a neke propise su ljuske. Pa između ostalog, pitanje odjeće, i visine odjeće, to je ljuska. Pitanja brade, to je ljuska. Pitanja, znači, mi svaka, to su ljuske. A plodovi su iman, vjerovanju Allaha ime. Ova podjela je, znači, na ovakav način i ovaj, ovakvim terminima je pogrešna i opasna. U šarijetu nema ništa što je ljuska. Jer znate šta je ljuska? Ljuski je mjesto u korpi, da tako? Ljuska ti samo smeta. Znači, ljuska je nešto što nakon ubiranja ploda, kad ostraniš ljusku, ona ti samo smeta. A ispravno je da ljuske čuvaju plod. Tako je ispravno kazati. Jer čovjek koji se nije u stanju pokoriti Allahu Azzawajal u sitnom i običnom propisu, ako tako imamo pravo da kažemo, kako ćemo se pokoriti nečemu što je veće i što je kod i kamo teže za dušu? Pa ko nije u stanju da se pokori svojoj majici? Tako kako je takav u stanju da uradi neko veće dijelo i da veću žrtvu za islam a nisi u stanju da se pokoriš svoje majici ili roditelju i bilo što drugo od propisa pa je takva podjela neispravna i nije dozvoljeno tako razvojati propise poslanik sa osrame ide sa ashabima krenuje na Tebuk kod muslima hadis i pitaju ga Allaho poslaniče kaže kakva pregrada u namazu trebaju biti kako nam pregrada ono kada klanjamo namazu kakva pregrada treba biti Kaže im poslanik sa osame, ne pitajte me to živ bio. To su nebitna pitanja. Mi smo krenuli džihad. Sada me pitajte o propisima čega? Džihad. Ma naravno da nije poslanik tako rekao. Naravno da nije tako rekao. Nego im kaže, pregrada u namazu je kao a, muahiru rahim. Kao, znači, sjedalo, zadnji dio sjedala koji je kao podlakca kako su tefsirili, a ta i drugi kako su dolazili kod Abdurazaka i drugi. Pa im nije rekao to što vi mene pitate, sada mi idemo u džihad, sada je biti ili ne biti, sada je pitanje opstanka islama, ne nego im odgovara na pitanja pregrade. Pa kada čovjek kažeš uzmi pregradu na mazu, nemoj kajent na sred džami je živ bio. <clears throat> Ljudi smatraju da su to nebitna pitanja. A ashabi krenuli u džihad i pitaju o čemu, o nebitnim pitanjima. Jel, ashabi nisu vjerojatno još bili još do tada razumjeli dovoljno šta su bitna, šta su nebitna pitanja, međutim, hvala Allahu pa je poslao nas, pa smo mi to šta? podijelili, mi smo to znači, selektirali, mi, mi ćemo znači, ljudima pojasniti šta su bitna, šta su nebitna pitanja. Ne, to je sve bitno. Samo što ima bitno i bitnije. Ima bitno i bitnije, u principu je sve bitno, jer je to sve Allahova vjera, jer to sve Allahovi propisi. Jer poslanik sa osam nije došao ničim od sebe. Hasan ibn Atije kaže, kako biliži imam darimi, dolazio je Džibril a.s. poslaniku sallallahu a.s. sa sunnetom kao što mu je dolazio sa Kur'anom. Hasan ibn Atije je tabin, no međutim, to je to je stvar koja je bila poznata i o, do, je li, do, do, da, da je sunnet dolazio poslaniku i da je sunnet objava i na to ukazuju je li kuranski ajit. Dakle, sve što je došlo, došlo je od Allaha za ođel. Pa s toga ne može biti šta? Nebitno. Uzvišen je Allah neće objavljivati u svojoj vjeri nešto što je nebitno. Znači sve je bitno. I sve treba shvatiti ozbiljno, samo, jel, naravno, imamo prioritete, pa ovaj, prioritet se moraju, znači, uvažiti, jeli? ali ali ne smije se znači ono što je a, bitno zapostaviti na račun bitnije. Nego se znači mora povesti računa i u jednom i u drugom. Pitanje odjeće je šerijat znači definisao. I da nije bila bitna stvar, isto je tako ne bi. Znači, ne bi, ne bi je tretirao kao pitanje. Jel? Pa između ostalog je definisao i kolika treba da bude dužina odjeće, jel? Znači da znamo kolika smije dužina odjeće da bude, jel? Da znaš kako ćeš biti vehabija. Tako. Ti imaš takvu odjeću, kažu ti sve habija. Čak je jednog su muslimana izdali na granici, kaže mu, vidio ga ovaj carin, vidio ga ovaj policajac, ima bradu. Kaže ti sve habija. Kaže, Ma nisam, jesi, kaže, sigurno. Haj, kaže, izađi napolje, sigurno će ti, kaže, biti hvala na kratke. Kaže, i vi rušite. Vi, ono, vi znate ono što rušite. A kaže, šta? Pa ono, kaže, znate vi, što, misliš meni se, eh, kaže, to. To vi rušite. Znači, to je pitanje, jel, i tako su jednog trgovca u Indiji, da bi ljude otrgali od njega, kažu, reci se da je vehabija. Pa ljudi počeli bi, neće da kupuje god njega. On bio hindos. Mislim, čovjek nikakve nema ni sa islamom, ni sa čim. Pa znači tako stoje etikete koje je li, je li ovaj, lijepe ljudima da bi time je li, ovaj, ukazali na je li, pogubnost njihovog bisvovanja u društvu ili ovaj onoga čemu pozivaju. Propis odjeće možemo posmatrati sa dva aspekta. Možemo posmatrati sa aspekta prvo njegovog spuštanja, kad kažem spuštanje odjeće, mislim spuštanje odjeće ispod članka. Ispod članka spuštanja, ako to čovjek čini iz oholosti. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da je haram spuštanje odjeće ispod članka ako se čini iz oholosti. Znači, sa ulema je složna i prva i posljednja, da ko spušta odjeću iz oholosti da čini haram ne samo haram, nego da čini nešto što je više od toga. A to je šta? Ko će mi kazati? Veliki grijeh. Jer je haram je iznad velikog grijeha. Tako. Ovo mekru haram pa veliki grijeh. Nije, nije svaki haram, nije veliki grijeh. Je li tako? Veliki grijeh. I to je spomenuo imam Zahebi u svom delu. Kebajru spomenuo to imam eh, Ibn Hajar, Hejtem u svom delu. Zavadžar, Rafin Kebajr i druga ulema. Spomenuo to znači kao, jer su jasni hadisi došli u tom kontekstu, a veliki grijeh je u šarijetu, braćo, sve čime se prijeti džehennemom ili se prijeti proklestvom ili udaljavanjem od Allahove milosti i sl. tome tretira se u širijetu velikim grijehom. Imamo hadis Ibn Omara koga bilježe Buhari u muslimu kome je poslanik sa osrame kaže men džarve theubehu hujela lem jadari lahu ilaihi omer qiyame ko bude vukao svoju odjeću iz oholosti Allah ga neće gledati na sudnjem danu. Pa je hadis jasno u pogledu čega? Zabrane spuštanje, znači odjeće ispod šlanka. Imam hadis Džabira ibn Sulejma, radi Allah da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Iak je u ispale lizar, fe inne, fe inne ha minul mehile, fe inne Allahe la juhibul el mehil. Kaže, dobro se čuvaj spuštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće oholost, a Allah ne voli oholost. I ovaj hadis je rodostojan, kako kaže šehe Islam ibn Kajim u svome dobu zadu imam. Kaže Ibn Ustajmin u svome komentaru na Rijadu Salihin, onaj ko spušta odjeću ispod članka ima četiri kazne. Ima četiri kazne. Kako došlo u hadisu? Prvo, a, la yukellimu Allahu jaumel qiyame. Allah neće sa njim razgovarati na sudnjem danu. Vala ja unzuru ilaihi, neće gledati u njega. Kako neće gledati u njega? Nazrate rahme, pogledom milosti, da mu se smiluje, u tom smislu neće gledati u njega, ali tako? Znači, neće razgovarati sa njim, neće ga pogledati na sudnjem danu, ona ju zakihi, neće ga očistiti, molehu azabu na ovim i njemu pripada bolna panja. Je tako? Znači, jedno dijelo učini se, ima šta čovjek više, više kazni. Kao što uzvišeni Allah kaže, ome jaktu mu'mine muta'amiden, fe džezauhu džehennem, halide fija, ugadib Allahu alihi, vala nehu adale, vada ben azima ko vjernika ubije namjeru, ima pet kazni. Jedno dijelo, ali pet različitih kazni ima. Zbog pogubnosti šta? Dijela koje, koje je počinio. Ima pet, znači, kazni ko ubije vjernika namjerno, a četiri kazne ima ko odjeću vuče po zemlji iz oholosti. Dakle, ovo je pitanje jasno. Nema razilaženja među lemom, nema potrebe posebno pojašnjavati zato što tamo gdje se olema složila, nije dozvoljeno čovjeku da kaže suprotno tome niti da ovaj oponira takvo mišljenje. No, međutim, ima drugo pitanje, a to je pitanje kada čovjek spusti svoju odeću, a nije iz oholosti. Kaže, ja to ne činim šta iz... O, nego samo tako, kupio je takve pantalone, duže su za pedalj, i takve kakve jesu, oblači, znači nije ih skratio. Kakav je propis po tome bitan? Ovdje imamo dva poznata mišljenja kod islamskih učenjaka, znači jedno je mišljenje da je to zabranjeno, i to je stav jednog dijela hambelijskih pravnika i Eh, odabrao ga je Ibn Hazm i mnoga savremena ulema je zastupala to mišljenje. Oni ovo dokazuju različitim vrstama hadisa. A vidjet ćemo, braći, koliko je poslanik sam izrekao hadisa u pogledu, znači, ovoga propisa, što ukazuje neminovno da je ovaj propis šta? bitan u islamu. U protivnom, ne bi poslanik sa osreme govorio kao pitanje klanjanja u papućama. 15 hadisa imamo poslanika sa osreme u klanjanju u, papu, u, u papućama, u mestvama, u obući. Da je to bilo nebitno pitanje, Allahov poslanik sa osreme jedno pitanje i jedan hadis, dva hadisa spomenuo, ili ashabi klanjali za poslanika sa osreme u papućama i završena priča dozvoljena, idemo dalje. Ne, nego znači toliki broj hadisa ukazuje da je to pitanje svakako bitno. A kako da ne bude bitno ono što se tiče čega? Namaza. A vidjet ćemo na kraju, govorit ćemo na kraju ovoga, znači, našeg izlaganja o jednom bitnom propisu koji stiče namaza s ove strane. Prvo imamo tri vrste hadisa kada je u pitanju, znači, spuštanje odjeće u pogledu onoga ko to ne čini, ko to čini, znači, a ne čini to iz oholosti. Prvo, a, hadisi koji spominju žestoku kaznu ili prijetnja šerijatska bez spominjanja oholosti. Prvo smo navjeli ovdje ko to čini šta iz oholosti ima tako. Međutim, sada imamo hadise koji ne spominju šta, nikako oholost, nego su došli onako općenito. Pa je tako došlo u hadisu Ebu Horire da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ma tahtel ka'beni min al izari tehofina što je ispod članaka od odjeće i zar smo kazali da je donji dio odjeće jel? to je u vatri to je u vatri I hadis Ebu Sejid al-Hudrija, bilježi ga Buhari u svom sahiju, ovaj prethodni, drugi bilježi imam Malik u svom djelu Mota i kaže Bebe Gušar Sune da je sahij, i tako kaže imam, eh, imam Eneovi u svom djelu Nođmua, od Ebu Sejid al-Hudrija da je poslanik sa rekao, ma espele min zalike ej min al-izar fe finar. Kaže šta je ispod toga od odjeće, to je u vatri. Kaže imam el-Hatabi, komentarišući ovaj hadis, kada se kaže da je u vatri imaju dva tumačenja, dva tefsira. Prvo je da je u vatri taj dio tijela da je u vatri. Ne da je odjeća u vatri, je tako? Ne, od, misli se na ovdje šta? Vlasnika odjeće, je tako? Da je taj dio njegov ispod članaka da je u vatri. Ili da je njegov postupak od postupaka stanovnika vatre pa zaslužuje zbog toga da uđe šta? U džahennem. Osim ako malo šta, uzvišeni? Oprosti, je tako? Če znači, uzvišen Allah prostiti nekome to što je spustao odjeći iz oholosti? Veliki grijeh. Može li uzvišen Allah oprostiti nekome i hoće li oprostiti na sudnjem danu skupini ljudi velike grijehe koji su umrli bez tobe? Molim, prepušteno, naravno, sve mimo širka i kufra može uzvišen Allah oprostiti. Onaj ko umre sa teobom svaka, iskreno se pokloni, to je završeno. Uzvišen Allah prima teobu od roba. Prije izlaska čega? Duše. Duše U protivnom, ako umre bez pokajanja, može uzvišeni Allah te barek utala takav je izložen Allahovoj volji, znači ako želi oprostit ćemo ići ga kazni. Dobro. I prva vrsta je hadisa, dakle, koji su došli kao prijetnja, žestoka, onome ko spušta odjeću, a ne čini to šta, nije spomenuta oblast. Druga je vrsta hadisa, jesu hadisi koji su došli općenito o zabrani spuštanja odjeće. Kaže poslanik sa osaname, i ja te ovo ispale li zar, fe ina hamine mahira. Dobro se čuvaj, spuštanje odjeće, to je, to je oholost. Prvo je došla prijetnja šta? Džehennemska, jel u redu? Sada je došla općenita šta? Zabrana takvog... Pratite vi mene. Imamo, braće, različite vrste hadisa. Ovo nisu svi hadisi, oni jeste saspoji su isti kalup ali su došli sa različitih aspekata prilaze problemu čega? Spuštanja odjeće. I to je jako bitno. Znači, poslanik slav nije došao samo sa zabranom, nego došao znači sa različiti ovi aspekata je govorio znači o ome, o ome, jel postup. Pa imamo hadis Džabri Musulima, jel koga smo spomenuli i koga kazao smo pretom da je Ibn Kajim rekao za njega da je vjerodostan. Imamo hadis Al-Mughir ibn Šobe da je poslanik sa osrme vidio Sufjana ibn Abi Sehla pa mu je rekao la tusbili zareke fe inna Allah la yuhibbul musbilin kaže nemoj ispuštati svoju odjeću Allah ne voli one koji ispuštaju odjeću a poslanik sa osrme kaže ovo ashab nemoj šta spuštati odjeću uzvišen je Allah ne voli one koji ispuštaju odjeću dakle ako kažemo da je to da je samo zabranjeno spuštanje iz oholosti, moramo kazati da je ovaj ashab bio šta? Molim? Ohol. Ne može drugačije. Dobro, Allah, poslim, što mi upozoraš na to, jer ti znaš da je to ja. Te, prvi dan sam uz tebe stao i potvrdio tvoj risalet i borim se da ovaj na Allahovom putu. Nisam ja ohol. Nemoj to meni spominjati. Da vidit ćemo i drugi ashabe. Nije samo bio ovaj ashab, ovaj, od onih koji je poslanik sa pomenuo, nego je pomenuo i druge ashabe koji je spoznatio od njega. I ovaj hadis bilježi Ibn Mađe i kaže za njih Vamal Busiri da je u Mispahu Zuđađe da je vjerodostojan isto tako kaže ših Albani Rahimahullahu ta'ala. I imamo treću vrstu hadisa, a to su hadisi u kojima se naređuje dizanje odjeće. Prvo, prijetnja džehennemska, pa onda zabrana spuštanja, pa naredba čega? dizanja odjeće. Došao u hadisu, Ešarida ibn Sovejda radi Allahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao jednom čovjeku koji je vukao odjeću. Kaže, irfa i zarak je vattaqillah. Kaže, digni svoju odjeću i boj se Allah. Digni svoju odjeću i boj se šta? Allah. <clears throat> pa kaže, ređulun kale, ar ređulu inni ahnef kaže Allahu poslaniče ja sam ahnef ahnef je kada čovjek ide i ovako ubada stopalima unutra mu uvrnuta stopala pa mu udaraju prsti stopalo jedno kročio naprijed pa mu prsti udaraju šta u, u stopalo znači ne, ne ide pravo ovako stopalo ili malo udesno nego, ili ulijevo nego ide znači unutra u redu pa stidio se znači da se to vidi pa je spustao znači odjeću pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme irfa izarek fek in kull khalq llahi hasan kaže digni svoju odjeću sva Allahova stvorenja su lijepa Allah je stvorio nekoga ovakvim nekoga onakvim a sve što je stvorio dokaz je njegove mudrosti da smo došli svi na jedan kalup kao i štamparije na štancani Možda bi neko kazao, tako je to, čovjek je takav i tako izlaze ljudi do sudnjega dana i kakav je problem. Ne, uzvišen je Allah, može čovjeka stvoriti, može dvojicu stvoriti u jednom tijelu dvije glave, može stvoriti sve ono što možete vidjeti danas, to je njegova tebare htala mudrost i moć da stvara čovjeka kako želi, kako hoće. Kaže, digni svoju odjeću, svako Allahov stvorenje je lijepo. Bileži ga ima Ahmed u svome musadu i kaže šeha Albani da je hadis vjerodostan. Imamo hadis Abdullah ibn Omara da je spuštao svoju odjeću. Tako ga bilježi muslim u sahihu. Pa mu je prekao poslanik sa osvijem, kaže, o Abdullah, digni svoju odjeću. Kaže, pa sam digao, pa je rekao, još. Pa sam digao, pa kaže, još. Pa je dizao tako dok nije došao do pola potkunjice. I kažu ovi učenjaci, Zabranjeno je spuštanje odjeće zato što odjeća put ka oholosti. Spuštanje to odjeće, odjeće je put ka čemu? Oholosti. Dalje to je a, pravničko sankcionisanje, da ne dođe znači do seduzerija, znači da se spriječi putevi koji vode, je tako, oholosti. Kažu dalje to je israf, to je rasipništvo. Jer je to dio odjeće znači koji se pravi, a u stvari ne treba. kažu na kraju za taj se dio odjeće jeli kačenje čistoće ovo je prvo mišljenje znači da je to zabranjeno imamo drugo mišljenje a to je da je spuštanje odjeće mekru i to je stav većine islamskih učenjaka ali oni hanefijski učenjaci malikijski, šafijski kažu da je to jedan dio hambelija kažu da je to mekru Oni, to, oni dokazuju ovaj postupak istim hadisima, pa kažu hadisi koji su došli, koji naređuju da se odjeća digne, oni su, ta naredba nije kategorična, kategorična znači, nego je za iste bab, da je nešto dobrovoljno i pohvalno i lijepo. A hadisi koji zabranjuju, njih tefsire da je to zabranjeno isključivo ako se čini šta iz oholosti. Jesu. Pa imamo hadis Ibn Omara koga je drži Buhari u svome sahihu. Kaže, ko bude vukao odjeći iz oholosti, Allah neće gledati u njega na sudnjem danu. Pa je rekao Ebu Bekr. Dolazimo sad do slavnog hadisa Ebu Bekra, znači da koga su se ljudi zakačili i ne mogu se, znači, otkačiti. To je hadis koji je kod Buharije gdje je Ebu Bekr ka, rekao, kaže Allahu poslaniče, inne ahade šikiji je sterhi ila neta ahedu. Kaže, jedan dio, jedna strana moja, kaže, klizi, stva, stalno spada, osim da je vraćam gore, da je dižem. A u drugoj predaji, wa ene ete ahedu. A u drugoj predaji se kaže kod Ebu Dauda, a ja to dižem uvijek. Pa kaže, nisi ti od njih. Dobro. Ova predaja zaista ukazuje, ha, da bi se mogao da bi se mogla šta odjeća spustiti. Je li Bubek spuštao odjeću? Kaže klizi, pa ako je spušteno nema kuda klizati, ko to više. Nego kaže ja imam Allahu poslanice odjeću šerijetsku, no međutim ona sama klizi zato što se je zalijepio stomak za kičmu i sa strane nemam ništa, jel u redu? Nema šta da drži i stalno onda odjeća šta? Kliže, pa ja kaže dižem. Znači, Ebu Bekr nije spuštao odjeću. Nigdje nema predaj da Ebu Bekr spustio, išao u uklas odjeća, Allah poslani kao, nema veze što Ebu Bekr ovako, to on nije on. To nema nigdje uklas. Nema. Nego kaže Allah poslani jedna, i to kaže, jedna moja strana klizi. A nisu oba dvije. Znači, Ebu Bekr nije spuštao odjeću. I nemoguće da Ebu Bekr radi suprotno ovim hadisima. Dobro. I poslanik je sa nakon toga rekao Ebu Bekru, kazao mu, kaže ti, dao mu je šehadet. Ebu Bekr ima potvrdu od poslanika, sa da to šta? Da nema oholosti u tome. Znači da je oholost isključena. Ima šehadet koji se ne može ničim poništiti. Da. Nik, nijedan drugi šehadet na zemlji ne može doći da ga šta? Poništi. U redu. Ovdje šehadet na Dunjalu, znači kad ima, može ga poništi, poništi drugi šehadet, je tako? Kada vas policajac zaustavi, nešto vam kaže, vama treba sedam ljudi da poništi šta? Njegove riječi. Vi morate imati drugi sedam svjedoka da poništite njegove riječi. Na Ahiretu i ovdje na Dunjalku, ono što je rekao poslanik sa osreme, stvar je drugačija. Pa Ebu Bekru došla znači potvrda. Da to ne čini šta? Iz oholosti. Imamo predaj od Ibnu Mesauda koji obileži imam Ibn Abi Šejbe kaže se u njemu da je spuštao odiću. Da je spuštao odiću. No međutim, postoji mogućnost da je spuštao mimo onoga što je šerijetski propisano. Znači, sa pola potkoljenice, a da nije u potpunosti, znači išao sa svojom odićom, znači da se vuče po, se vuče po zemlju. U redu. Znači, ovo su dokazi onih koji kažu da se može spustiti odjeća ako nije izolovnost. No, međutim, braćo, mi smo uvijek pitanjima fika postoje mnoga razilaženja među lemom. I malo ćete pitanja naći, ne, nećete naći možda ni 5% mesela, pitanja se u nama složa na njima. U većini, izrazitoj većini, postoji razilaženje. Ako bi čovjek uvijek gdje ima razilaženje išao tamo gdje mu, gdje mu duši godi, ovaj, bojimo se da bi ovaj od njegove znači tada ostalo vjere ono ono koliko koliko mu sjeća dogara ostao bi kostur vjere no međutim sve drugo bi otišlo mimo toga razilaženja postoje no međutim dužno sam je da se vraćamo na hadise poslanika sallallahu alejhi ve i da vidimo znači na šta oni ukazuju ja ću vam pročitati samo nekoliko hadisa ja sam ovdje davno nekada kao učenik još prikupljao ove hadise ovaj možda prije 10 godina pisao sam pa sam slučajno se sjetio toga da imam kada je došlo ovo pitanje, pa ću spomenuti neke od tih hadisa, ali zaista pitanje je široko, ima jako puno, znači predaja koji govore o, na, na ovu tematiku. Imamo hadis kod Ahmeda ibn Hanbala koji ispunjava u Harini muslimove kriterije, kako kaže šeh Albani, da je poslanik sa osvrame rekao odjeća vjednika je do pola podkoljenice. Pa je, kaže, to teško palo ljudima. Kada su to ljudi čuli, šta? teško im palo. Pa kada je vidio poslanik, sam sam šta ih je zadesilo, rekao im je, nema smetnje ono što dođe do članka. Nema smetnje ono što dođe šta? Do članka. I onda kaže, la hajde fima esfere min zalik, nema dobra u onome što je ispod toga, ispod članka. Znači nema dobra. Jel u redu? Znači nema dobra. A bilo oholosti, ne bilo oholosti, poslanik kaže da u tome nema dobro. A ima hadis kod Ebu Davuda, koji je vjerodostojni kod Malika, u kome kaže poslanik sa osrame, Sijabul mu'mini ila nistisak. Uoma harađema ila l'kabein. Kaže, odjeća vjernika je do pola pod koljenice, a nema smetnje u onome što je do članka. Znači, ako je preko članka, imalo da smetnje u tome niste sa mnom, ne pretite. Poslanik sa kaže, ha, moramo braće razumjeti pitanje. Nije dovoljno samo da naslušate se hadisa, nego da vidite zaista, znači, koliko je pitanje precizno i kako su hadisi došli jasni po tome pitanju. Kaže poslanik sa osrame, odjeća vjernika je do pola članka, a, do, do pola potkuljence, a nema smetnje u onome što je do članka. Dobro. Dobro. Ima li da smetje onome što je preko članka? Ako ja tebi kažem, do ove crte smiješ doći. Šta znači onda vamo iza? Znači, pa ako smiješ vamo doći, kakva, onda, kakva je korist od mojih riječi do ove crte smiješ doći? Nema, izbriši je i završen. U redu. Dobro. Šta znači do članka? Je li to do članka, do početka, ili do sredine, ili do kraja članka? Jer članak je ovoliki. To nekome puno znači. U redu. tako, kad se to spusti, tako na radnom mjestu, ovaj šef gleda, pa kad bi ti njemu, on kad rekao, samo još 3 cm kad bi spustio, sve bilo u redu. Bilo u redu. Je li do početka ili do sredine do kraja? Opet se vratimo na hadis poslanika, sa ovo sveme, koji ka, u kome stoji. Kaže, vola havve lil ka'bejni fi thawb. Kaže, članci nemaju udjela u odjeći. Ha. Kako je hadis jasan? Članci nemaju šta udjela u odjeći. Znači, nije više ni do sredine, niti do kraja, nego do početka gdje je početak tu i ne ispod toga. Tako kaže Rasulullah s.a.v. i nećemo braći ništa govoriti od nas, nego samo šta je kazao poslanik s.a.v. alihi wa alihi wa Dakle, ovaj, a, poslanik je tada kada je vidio ashabe, kaže im nema smetnje do ih. Takav je šarijat. I ta zona između pola podkoljenice i članka, ona je elastična. Gdje god čovjek da nosi, nema, nema u tome smetnje. Dalje, imamo hadis kod Ebu Davuda, od Ebu Sejdela Kudrija, a, koji je, kome kaže poslanik Sala Osaname, odjeća vjernika je do pola člank, do pola potkoljenice, a nema smetnje u onome što je između pola, jel, potkoljenice i članka. To je ta, kažemo šta, elastična zona, I nije dozvoljeno nikome da prigovara nekome zbog toga kako god da se nosilo. Iako je čovjeku bolje ako njegovoj, njegovom podemlju nije poznato, znači da se ne bi ovaj da ne bi time je li privlačio pažnju na sebe dozvoljeno mi je da nosi odjeću sve do članka. I dalje kaže poslanik sa osrame a što je ispod članka to je u vatri. Ako bude svoju odjeću spuštao iz oholosti neće Allah ugledati na, na njegov sudnjem danu. Pogledajte ovaj hadis, braću. Kaže poslanik sa osnovim, odjeća vjernika je do pola potkulice. A nema smetnje do članka. Jer ono što je ispod članka bit će gdje? Vod. Ako bude spuštao svoju odjeću iz oholosti, neće Allah gledati na njega na sudnjem danu. Pa imamo ovdje dva momenta. Imamo spuštanje prvo šta koje nije iz oholosti. Pa onda kaže drugo, ako to bude činio šta iz ima tako i tako kaznu. Pa je ovdje poslanik sva napravio, dobro, hajmo kazati da je ovaj, ovaj prvo spuštanje da je ono iz oholosti. Kako onda hadis glasio? Ko bude spuštao svoju odeću ispod šlanka iz oholosti, to je u vatri, a ko to bude činio iz oholosti, neće Allah zbog tajnju. Može li tako? A ne može dva puta ista riječ. Hadis je došao u dva i o, e, zato u Lema braćo koja kaže da se može spuštati odjeća ako nije iz oholosti, oni kažu imamo hadise koji kažu da je spuštanje zabranjeno ako se čini šta iz oholosti. A imamo hadise koji kažu da se e, da, da je samo općenito zabranjeno. Pa kažu ovi hadisi koji općenito govore o zabrani, oni se moraju podvrgnuti hadisima koji su posebni. A to su hadisi koji šta govore o oholosti. No međutim ovdje u ovom hadisu, u jednom hadisu je došlo šta? Ko bude spušta odreći ispod članka, to je, šta, to je u vatri. A ko to bude činio iz oholosti? da Allah neće gledati na njega na sudnjem danu šta. Pa je ova druga kazna puno žešća, još našto ako dodamo hadis u kome imamo četiri kazne za takvog čovjeka, onda nam je jasno šta, da postoji razlika između spuštanja iz oholosti i ako je spuštanje, ako nije iz oholosti. Jel u redu? Samo što je spuštanje iz oholosti, šta je žešća? Kazna. Hajmo uzeti jedan hadis koji će nam, ako Bog da riješi ovaj problem, znači, možda je sad jedna nejasnoća ne, ne, u glavi. Poslanik sa osam kaže, braći, u, hadis, u hadisu kaže I jake o ispalel izar fe inne ispalel izar minel mahira. Kaže, dobro se čuva ispuštanja odjeće jer je spuštanje odjeće oholost. Znači, dok si spustio odjeće, upao si ušte. Poslanik kaže sa osam čuvaj se spuštanja odjeće jer je spuštanje odjeće šta? Oholost. Znači, dok si spustio, gotovo. To je to. Kaže, ja nisam izohlan. A poslanik kaže da je e, to što su radio, to je oholost. Možda ti ne ostiš u srcu. Možda, možda nisi je ciljao, ali to je oholost. Tako kaže Muhammed ibn Abdullah sallallahu ala resulim. Imamo također hadis Ebu Zara radi Allahu ta'ala anhu kaže poslanik sa osaname trojicu kaže uzvišeni Allah neće gledati na sudnjem danu i neće sa njima razgovarati neće i očistiti ima bolna patnja pripada pa je spomenuo znači el muspil el mennan el munfik silatehu bil halfil kazim to su a, čovjek koji ispušta odjeću i to je el mennan to je čovjek koji prigovara onome što daje daje pa prigovara i čovjek koji se zaplenje lažno na svojoj robi dođe i kaže prodaje robu, a ovaj na, zabrana narošta došla, kod Buhari došla svih postaje kindije, da je to narošta, narošti grije, postaje kindije i u drugim svim vremenima je. Kaže, vallahi sam ja platio 25, koliko ćeš mi dati? Ti sa njim, sa njim istjeraš ga na 15. Kakav si ti trgovac, kupiš za 20 ili, ili želiš li odmah dobro, možda se nekakva institucija koja pomaže muslimanima. Znači, čovjek laže, kupi i laže da je toliko platio da bi prodao šta? Ti kažeš, tebe ne zanima pošto sam ja platio. Meni dozvoljeno da kupim da 5 i da prodajem za 20. To nema smetnje nikako. I ono 34% pomnožite sa nulom. Je li znate o čemu govorim? Pa znate, kažu, ne smije se zarati više od 34 šta? Jeste čuli za to? Bolje vam je. Nemojte da nećemo ni spominjati ništa više. više da ne bi morali ovaj izbijati onda tu šubhu, ništa. Čovjek koji je dozvoljeno da zaradi u trgovini, s tim da ne udara na tržište cijene u redu. I nemoj govoriti, tebe ne zanima pošto sam ja platio, ja sam kupio auto, ja preprodajem auto. To pošto sam ja platio, to je moja stvar. Ja tebi prodajem po toj toj cijeni. I nemoj se zakljeniti pošto si kupio. Hoćeš kupiti Ahanu Selam, nećeš kupiti, kupit će neko drugo. Ali da se čovjek lažno zaklenje, jel, to je, to je belaj. To je belaj. Omer radijallahu ta'ala na smrtoj posteli kada je izboden. Ebu Luklu El Međusi kada je izboga nožem jel, kaže bio je na smrtnoj postavi jel, i ulazi dječak kod njega kod Buhari u Sahihu predara i ulazi jedan dječak mladić kod njega i kaže mu vladaru pravovjerni raduj se tebi pripada nagrada kod tvoga gospodara zuđel, ti si bio takav, takav, počeo spominjati neke, njegova dobra dijela, družio se sa poslanikom, sa osvrame, odobranio se ashaba, njegov se halifa, pa je okrenuo se i krenuo. Kada je krenuo i izlazi, vidi Omer da, da mu je odjeća spuštena. Kaže, zovite ga nazad. Pa su ga pozvali. Kaže, digni odjeću. Fe innehu enkali seubik wa etkali rabbik. Kaže, čišće je za tvoju odjeću da je digneš i tako je bogobojaznost prema tvome gospodaru veća. Pa kaže Abdullah ibn Mesaud, subhanallah, kaže, ako Omara nije spriječilo da u ime Allaha kaže hak istinu. Ibn Mesud, pazite. A sjećate se predaje Ibn Mesuda koju smo spomenuli, koju bilježi Ibn Bišejbe, koja pa je vjerodostajna, kao kaže Ibn Hajar, da je on šta spuštao? Odjeću. Da smo spomnjali u dokazima prve skupine, imamo hadis Ebu Betra, da je dozvoljeno i šta predaju? Ibn Mesuda da je to činio. Pa smo kazali da to Ibn Mesud nije činio u smislu da pada ispod čega? Ispod članaka. Vidite ovdje kako Ibn Mesud odobrava Omerov šta? postupak, nije rekao Omer živ bio, u redu je to, no, međutim, možda on to čini da nije za holost, pusti djete na miru tako? A bio je dječak. Dječak. Omer ga uči, znači, Omer, ovo je došao jednom hadisu kao hadis, ali kaže šeha Albani da on dajif, da nije vidu ustaje taj hadis kao hadis, jel? <coughs> I došlo je od Ibn Omara da je poslanik sa osanem zabranio spuštanje odjeće. U ovome kontekstu hadis ima kod Abaranije, ali nisam uspio naći koga je ocijenio do Leme. Znači, njegova ocjena. Allah, ta Allah, a nije toliko ni bitno, zato što imamo drugi hadisi koji je to ukazuju. Kaže Ubejdullah al-Muharibi, bio sam na pijaci, kaže, i hodao, a moja odjeća je padala. Kaže, pa mi je čovjek iza leđa rekao, kaže, digni svoju odjeću. Ka sam, kaže, pa sam pogledao u njega, kada ono poslanik sa osrema njegova odjeća do pola članka. I ima kod predaja kod Tirmizi o Šemajlu da je poslanik sa osrema vidio ashaba koji ide i trčao za njim i kaže, digni odjeću. I došao je, ima predaja kod imama Ahmeda u Musnedu, koja je vjerodostojna, da je došao Abdullah ibn Omar kod poslanika, sa osam, pa je pokucao. Kaže, ko je? Kaže, Abdullah. Pa je izišao poslanik, sa kada ga je vidio, kaže, in kunte Abdullah ferfa izarek. Kaže, ako si Abdullah, ako si Allahov rob, kaže, digni svoju odjeću. Dobro. Je li ovdje bio Abdullah ibn Mesud ohol, ili je činio to nije iz oholosti? Hm? Ako kažemo, ono što su kazali da može ako nije onda moramo kazati ovdje da je bio ohol jer mu je poslanik sam naredio kaže ako si Allahov rob onda digni ako to, to je braćo žestok ukoj kaže ja sam Allahov rob e, ako si Allahov rob onda nemoj tako raditi jer to Allah nije zadovoljan sa tim pa braćo kada pogledamo hadise poslanika znam koji govori na ovu tematiku zaista ovdje mišljenje znači Ibn Hazma i, i ovaj i, uh, jednog djela hambelijski učenjak je to odabrao ovaj, i šeh Ibn Bazi i šeh Ibn uh, e, Usaymin i šeh Albani i druga ulema današnjice znači da hadisi ukazuju da čovjek znači nije dozvoljeno znači da spušta odjeću ispod članka i da treba o tome znači da vodi računa. Dobro. Imamo obraću jedan propis koji se tiče namaza čovjeka koji spušta odjeću ispod šlanka. Namaz čovjek koji spušta odjeću ispod šlanka. <clears throat> Kaže Budavu u svome sahihu, u svome sunanu u stvari, pričao nam je Musa ibn Ismail od Ebana, od Jahje, od Ebu Džafara, od Ata ibn Jesara, od Ebu Hureyre, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom čovjeku rekao da se vrati i da ponovi nam uh, abdest. Pa mu je tako rekao tri puta. Da ponovi abdest. Da ponovi abdest. Pa je tako ponavljao abdest. Pa je nakon toga upitan poslanik Salosanem pa je rekao on je klanjao a imao je spuštenu odjeću. Wallahu la yaqbalu salate muspilili za. A kaže Allah ne prima namaz čovjeka koji ima spuštenu odjeću. Ovaj hadis bilježi imam, imam Ebu Davudu svome sunenu i kaže imam neuvi u svome dijelu al međmua da je vjerodostan po muslimovim kriterijima. Allah ne prima. Odjeću čo, Allah ne prima namaz čovjeka koji ima spuštenu odjeću. Hadis bilježi ko? Imam Ebu Davud i kaže imam neuvi da je sahih po muslimovim kriterijima. Isto tako kaže i šeji Ahmed Šakir u svojim opaskama na dijelu al-Muhalla da je hadis sahih po muslimovim kriterijima. I isto kaže da je sahih, kaže Ibnu Mufleh u svome dijelu El Adab Šra'ije. Kažu da je hadis šta? Sahih. No, međutim, ispravno braće da je hadis daje. Ispravno da je hadis daje. Ovdje kaže ravija od Jahije. Eban prenosi od Jahje. Jahja, on je Jahja ibn Abi Kesir. Jahja ibn Abi Kesir. On je mogao ovdje proći, iako on bio obmanjivač, ali je u drugoj skupini, nećemo sad o tome, to su preciznosti hadijske nauke, njegova, njegov rivajt može proći, ali ima ravija koji zove Ebu Džafar. Ima Ebu Džafar koji se zove Ebu Džafar Muhammed ibn Ali ibn Hasan, Ebu Džafar al-Bakir. On je poznati i vjerodostojan prenosac. On je Ebu Džafar. A i ovaj što prenosi Ebu Džafar. No međutim, ulema koja je kazala da je hadis sahih, uzeli su da je to ko? Muhammed ibn Ali ibn Hasan, e, ibn Husein, Ebu Džafar, Bakir. Pa su ošli da je, otišli da je hadis šta? sahih. No, međutim, ispravno da je to Ebu Džafar el Muezzin, poznati Muezzin el Ansari el Medeni, za koga kaže Ibnu Kapan da je Međhul, da je nepoznate biografije, a kaže Ibnu Hajar da je Makbul, da je prihvatljiv, u smislu ako još neko sa njim u istoj generaciji prenosi taj hadis, podupire ga, jer on sam ne može iznijeti taj hadis. Jel u redu? Pa ispravno da je hadis daji. I tako je ovaj hadis je prigovorio uh, ovaj imam Ibn Munzir i prigovorio me šeha Albani i Ibn Hajar je ukazao da su neki učenjaci da su ga pomiješali sa Muhammedom Ibn Alijem i Huseinom a da je to u stvari drugi ravija pa Hvala Allah, alhamdulillah, hadis je daiv. Hadis je daiv i ko klanja spuštane odjeće, njegov namaz je ispravan i to je ako Bog da ispravno mišljenje. Da nije dozvoljeno čovjeku kazati koji spusti odjeće da mu je namaz šta? Neispravan. Što ne znači da je spuštanje odjeće šta? To je opet drugo pitanje. Nečasti znači da spuštanje je dozvoljeno, ali hadis kao ima hadis. I braćo, dosta će ljudi pro, ovaj pročitati, no međutim ovdje bi na dugu se stvar vratila. Imam neovije od prvaka koji kaže ako je spuštanje a, ovaj spuštanje ovoga odjeće da je mekruh ako nije izoholosti. Šta ćemo onda s ovim hadisom? Jer ako, se, ako je hadis ako je namaz pokvaren onoga ako spusti odjeću, to ne može biti mekru, nego je šta? Haram ili, ili od, od veliki stepena, ali neće tako lako pokvariti namaz, jel mekru koji mi u namaz se svi, jel vrtimo i gledamo lijevo desno i gledamo napred i nazad i e, sva šta se dešava nam u namazu, jel tako? Prelistamo u namazu, znači i račune i, i one, one čekove i sve što imamo, jel tako? Ljudi čine u namazu mnoge stvari koje su pokuđene da se čine. No, međutim, to ne kvari šta? može uzeti vrijednost namaza, ali neće pokvariti njegovu šta? Osnovu. Tako da je ispravno da je namaz čovjeka, znači u ovome pogledu, da je ispravan, a isto tako šta i? Šta? Abdest. Jel u redu, je poslanik vraćao ga šta? Da se abdesti. Znači tako da je ispravan namaz, i to je poznato kod papija, to pitanje nama, ovaj, ispravnost namaza i abdesta onako spustio dođe. Ovo praće je bilo nešto ukratko o ovome pitanju, a moglo se znači, još spominjati dokaza i sa jedne i sa druge strane, no međutim, <clears throat> hadisi poslanika Salosavne su ovdje znači, presudni i nema sumnje da je mišljenje one uleme koji kažu to je zabranjeno ispravnije, no međutim, mora čovjek uvažiti da postoji razivažnje. To treba uvažiti. Ali, I onda druga braća stvar, ulema koja je kazala da je to da to nije haram. Kazao da je to šta? Da je mekru. A šta je mekru? Kod današnjih muslimana, mnogi, neko se je mekru nešto što je pohvalno činiti. A sunet nešto što treba izbaciti iz života, znači iskorijeniti ga. Pa kaj okay, je, to je sunet. Pa dobro, šta, ako je, a šta ako je sunet? Šta ćemo sa sunetima? Pa znači, ovaj, treba čovjek da ostavi bilo da je, da uzme da je haram, što je bez sumnje i kakve jače mišljenje, ili da je mekruh, on treba znači nastojati da to izbaci i da na takav način da znači, će bude bliži jel su na to poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da i opet možemo obraću ovdje možemo kazati u red ulema se razišla a šta ako je haram u red a šta ako je zaista haram i ako je to veliki grije i ako će na sudnjem dan to gore tu vatri šta ako je to je tako da nam neko kaže ne znamo da li postoji sunji dan. Postoji mogućnost da postoji, postoji, a, i postoji mogućnost da ima dženeta, postoji mogućnost da nema, ili da ima džehennem i da nema džehennem. Pa ti bujrom radi, opet bi valjalo čovjeku šta da bude, musliman, je tako? Jer ne znam šta će biti na sudnjem danu. Postoji mogućnost da bude džehennem kuću. Pa dobro, jeli stvar je jasna ovdje. Ne pojašnjamo. Međutim, šta ovdje kada imamo jasne hadise koji govore o zabrani toga? Tako da čovjek ne treba braću igrati se, a to nije teška stvar to niš, to je jednostavna stvar, to čovjek kada uradi jedan put, kada dodigne, nakon toga, dok upadne odjeća ovaj a, dole na, po onim stopalima, kao da mu zmija ide. Ne može više to. To je jednostavna stvar. Znači nije to problematično, to se lako može primijeniti i lako čovjek, i svaki sunnet koji čovjek primjeni, mislim o sunnet, ali praksu poslanika koji praktikuje njegove ashabi, ovaj, to je dobro. I zamislite ako je poslanik sam rekao Abdullahu ibn Omaru, ako si Allahov rob digne odjeću, šta bi onda nama kazao? Jel tako? Pa mi smo preči, znači, ovaj, za tim, tim riječima. Ovo je bilo, braće, znači, po pitanju spuštanja odjeće. Došlo isto tako da je spuštanje odjeće ovaj u u odjeći, znači uspuštao da će da je, znači taj kamis što smo govorili da kao ove što liče galabijama i ovim današnjim s tim što su imala šta dugmat su imala tako i da je spuštanje odjeće u rukavima da rukavima da je spuštanje odjeće da ima i tu i da ima spuštanje odjeće u pokrivaču na glavi nije znači samo dole, nego znači ima i na glavi i na rukama i na nogama. U redu. Tako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga bliže bude audi ne sai drugi se dostaje lancem prenosioca. <coughs> Mi smo spomenuli prošli put pitanje čega? Rukava, tako. I kazali smo da su bile rukave poslanika samo šta? I govorili smo kako lema usudla šta? Široko. Široke rukave, tako. Znači, to je bilo a, pa je u rukavima, znači da, da ovako čovjek ima odjeću, u redu, ovako stoji, onda će mu znači pada ovako. To je vidoholost, jel? A spuštanje u ovoj, e, na, na prikrivač glave u nama se razilazi. Šta je to? Ja sam čuo od šeha Mešura da je pitao Ibnu Sejmina šta je spuštanje ovaj, e, prekrivača glave. A on je imao na sebi onu gutruje, na glavi. Imao je šimak. Pa mu je uzeo Ibnu Seminu, spustio mu to na ramena. Pa mu je palo još ta niže. Kaže, to je to spuštanje. Znači da pada mimo, ono, kazivali smo zadnji put šta, da je poslanik sa imao, a da je imao dva kraja od imame koja je spadala šta preko ramena napred. I da nema nigdje u hadisma kolika je bila šta? Dužina. No međutim, uzmite nekakvu normalnu dužinu koju ljudi nose. Naprimjer da je ovako dobro ili da je do pupka, primjer. I nakon toga čovjek uzme i spusti je dole niz ovaj, do, do, do koljena ili iznad koljena i tako dalje. To bi bez ikakve sumnje bilo šta? Spuštanje, znači toga. Pa je isto, znači, spuštanje u pogledu rukava i prekrivača na glavi. Dobro, mi nemamo jel, tih problema sa sa pokrivačima na glavi. Može čovjek imati jednostavno ako je odjeća duža, dobro je da je da je ovaj znači da je uvrne ili znači neki način da spreči, znači da ne prelazi mimo one propisane dužine. I ovo je računalno su ako čovjek ovaj ako čovjek zaboravi ako pređe nešto preko toga i tako dalje, sjedi pa padne nešto preko toga. Čovjek, ljudi kažu, o, dobro, smijem li ono obući, obući čarape? šta je sa čarapama? Čarape nisu ovdje, to je spuštanje. Ispali je spuštanje, on nije spuštanje, ovo je od ozda dolazio, tako, odjeća. Možda čarape će ljude tjerat zim da idu u Bosni. Ne, da čarape nemaju veze s tim. U vrijeme poslanika bile su mestre. A mestre moraju šta pokrivati? Članke, da se ne može potirati po njima. Možemo da kazati, Allaho poslaniče, kako nam zabranjuje još jedno? A ne, ne radi se o tome, radi se odjeć koja ide šta? Od, od, od će neko kazati ko oboje mestre, članke, obuć koja je pokrila članke da to oholost znaš ako je jeli, potreba i tako da. Tako da, u tome znači nema nikakve smije. Ovo je po pitanju spuštanja odjeće. Znači i ali je naročito ovdje akcenat, znači stavljen na šta, na spuštanje odjeće koja veže, veže se za članke. Tako? Jer je tu znači najizraženija ili ta oholost.